Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm daim öz sahabələrinə təqvalı olmağı, Allahdan qorxmağı nəsib edərdi. Və bir çox amillər vardır ki, bunlar insanın təqvasını artırır və həyatda hər bir müsəlman üçün, ahirəti üçün yığdığı əməllər içərisində ən gözəli təqvadır. Və ümumiyyətlə, yığılan ehtiyat, azüqə içərisində ən gözəli təqva sayılır. Allah subhanahu teala deyir ki, və təzəvvədu fə innə xayrə zədib təqva. Özünüz üçün azüqə götürün və ən xeyirli azüqə təqvadır. Təqva, Allah qorxusu. Allah qorxusunu artıran amillərdən biri də ölümü yad etməkdir. Biz müsəlmanlar tez-tez ölümü yad edəriksə, Allaha olan qorxu da, təqva da artar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslamın əvvəlində səhabələrə qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdi. Sonra isə əksinə əmr elədi ki, qəbirləri ziyarət etsinlər. Çünki bu onların təqvasını artıracaq, onların yadına salacaq, ahirətini, ölümünü və biz də həmçinin tez-tez bu ölümü yada salmalıyıq ki, bizdə olan Allah qorxusu da artsın. Və ölüm elə bir şeydir ki, ondan heç kəs heç yerə qaça bilməyəcəkdir. Hər kəs onu qadacaqdır. Bu Allahın verdiyi vəddir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Kullu nefsin zaiqatul maut." Hər kəs ölümü dadacaqdır. Hər kəs ölümü dadacaqdır. Və başqa ayədə hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin də ölümü dadacağı barədə xəbər verir. Birbaşa ona xitab edir, deyir ki, İnnəkə meyyitun və innəhum meyyitun. Thumma innəhum yevməl qiyaməti ində rabbikum taxtasının. Sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Sonra qiyamət günü hamınız Rəbbinizin qarşısında, Allahın hüzurunda sorğu-sual olunacaqsınız. Və dedim ki, bu ölümdən qaçmaq mümkün deyil. Onu da Allah subhanahu teala bize bildirir. Ve diyor ki Kul innel mevtellezi tefirruna minhu fe innehu mulakikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ve kaçtığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaktır. Kaçtığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaktır. Ne için Allah subhanahu teala deyir kaçtığınız ölüm? Heç kəs ölmək istəmir. Yəni, insanların əksəriyyəti ölümdən qaçmağa çalışır. Xəstələnən kimi həkimə müraciət edir və s. Lakin bu mümkün deyil. O ölüm gəldiyi zaman harada olursunuzsa olun, uca qalalarda olsanız belə o sizi haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilən Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Və bu ayəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhabələr hamıdan yaxşı başa düşürdülər. Onlar başa düşürdülər ki, bu həyatda yaşamaq müvəqqətidir və nə vaxtsa ölüm onları haqlayacaqdır. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən birinə İbn Ömər radiyallahu anhumaya deyir ki, dünyada bir qərib və ya bir müsafir kimi ol. Dünyada bir qərib və ya bir müsafir kimi ol qərib, qərib ölkədə, yad bir yerdə nə qədər qalsa da qəlbi öz yaxınlarının yanına gəlməyə darıxır, öz vətəni üçün darıxır, ailəsi üçün və s. yoldaşları üçün darıxır. Müsafir də həmçinin nə qədər gedib ölkələri getsə də yenidən öz yurduna qayıdır. Qəlbi ora çəkir. Və sonda nə üçün biz müsəlmanlar ahirət yurdu üçün, axirət dostları üçün darıxmayar. Əsl müsəlman axirət üçün, axirət dostları üçün darıxmalıdır. İbn Ömər radiyallahu anhına hər dəfə bu hədisi danışdıqdan, rəvayət etdikdən sonra öz sözlərini əlavə edir, deyərdi ki, axşama çıxdıqda səhərə sağ qalacağını, səhərə çıxdıqda axşama sağ qalacağını gözləmə. Xəstələnənə dək sağlamlığından və ölənə dək həyatından istifadə et. Axşama çıxdıqda səhərə sağ qalacağımıza gərək ümid etməyək. Onu gözləməyək. Həmçinin də bunun əksini. Həsanul Basri rahiməhullah deyir ki, bu dünya həyatı üç gündən ibarətdir. Biri sənin keçmişindir. Artıq olub keçmişdir. Onu geri qaytarmaq mümkün deyil. O olanlara görə Allahdan bağışlanma diləmək lazımdır. İkincisi, hələ olacaqdır sənin gələcəyin. Ona da yaşayacaqsan, Allah bilir. Heç kəs onu bilmir. Yerdə qalır üçüncü gün, yəni bircə günümüz var bizim, o da hazırki günümüzdür. İndiki günümüz, bugünkü günümüz. Bugün nə edəcəksə qazanacaq. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, namaz qılanda elə qıl ki, sanki sən axırıncı namazını qılırsan. Onda o namazı ürəkdən qılacaqsan. Sonuncu namazı qılırsan. Bu cür namaz qılsan, o namazı ürəkdən Allah üçün qılacaqsan. Bu dünyada onsuz da çox yaşamayacaq. Müvəqqəti, hər birimizin 30-a yaxın yaşı var. O 30 il bir göz qırpımında gəlib keçib. Bir göz qırpımında. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dünyanı görün nəyə bənzədir? Deyir ki, mənim bu dünyada olan məsəlim ağacın kölgəsində dincəlib, sonra yoluna davam edən müsafirin məsəlinə bənzəyir. Mənim bu dünyada olan məsəlim ağacın kölgəsində dincəlib, sonra yoluna davam edən müsafirin məsəlinə bənzəyir. Biz sanki bu dünyada ağac kölgəsi altında dincəlib, Sonra yolumuza davam edib ahirətimizə qovuşacaq. Və odur ki, bu dünyaya bel bağlamaq olmaz. Bu da nəinki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin nəsiyyəti, ümumiyyətlə bütün Peyğəmbərlərin öz sahabələrinə, öz tərəfdarlarına olan nəsiyyəti belə olub. Bütün Peyğəmbərlərin. Onlardan da birini misal çəkmək olar. İsa aleyhissalamı görün o həvarilərinə nə deyir? Deyir ki, hansı biriniz dənizdəki dalğaların üstündə ev tikər. Hansı ağıllı adam? Dənizdəki dalğaların üstündə ev tikər. Dəniz dalğalarının üstündə ev dayanmaz. Sonra davam edir. Deyir ki, dünyanın məsəli də belədir. Odur ki, bu fani dünyaya qərar tutacağınız yer, bu fani dünyanı qərar tutacağınız yer seçməyin. Bu fani dünyadır. Burada nə qurursunuzsa qurun, o gec-tez əlinizdən alınacaq tez-tez əlinizdən Allaha və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in və bütün Peyğəmbərlərin davamçıları da öz davamçılarına bu nəsiyyəti edərdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu davam edən ən şərəfli sahabələrdən biri Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu daim öz tələbələrinə bu nəsiyyəti edib, indi deyəcəyim nəsiyyəti edər və ağlayardı özü yadına salardı, həm də tələbələrinin yadına salardı. Həm öz yadına salardı, həm də tələbələrinin yadına salardı. Və deyərdi ki, həqiqətən dünya gəldi gedərdi və o artıq geridə qalmışdır. Artıq ömrümüzün bir hissəsi geridə qalmışdır. Ahirət isə qarşıda hər kəsi gözləməkdədir. Hər kəsi ahirət gözləyir. İkisinin də öz oğulları var oğul adlandırır. Oğul kimi, ata və oğul münasibəti kimi onları göstərir. İkisinin də oğlu var. Yəni, ahirətə də qəlbən bağlı olanlar var, dünyaya da. Sonra davam edir nəsiyyətinə və deyir ki, siz isə, ey müsəlmanlar, dünya oğullarından deyil, ahirət oğullarından olun. Bugün bir iş görürsünüz, amma sorğu-sual olunmursunuz. Sabah isə sorğu-sual olunacaq və heç bir iş görə bilməyəcəksiniz. Bugün hər birimiz bir iş görürük, amma heç kəs bizi sorğu-sual etmir. Nə üçün belə etdin, nə üçün belə etmədin? Sabah isə sorğu-sual olunanda artıq iş görmək, tövbə etmək, əməlləri islah etmək gec olacaq. Və odur ki, bu dünyada ölənə qədər özümüz üçün gün ağlamalıyıq. Necə ki, İmam Şafi Rahimahullah deyir, Deyir ki, ağlayırdın, ey insan, sən dünyaya gələndə sevinib gülürdülər insanlar, yan yörənlər. Özün üçün gün ağla, elə işlər gör ki, sən onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Uşaq dünyaya gələrkən ağlayır, ətrafdakılar isə sevinir, bir-birini muşluluqlayır ki, uşağım olub. İllər ötüb keçir, həmin uşaq ölür, yaşad olur və ölür. O zaman artıq ətrafındakılar ağlamağa başlayır. O uşaq əgər ömrü boyu yaxşı işlər görübsə, güləcək, sevinəcək, Rəbbinin hüzuruna üzü ağ gedəcək. <clears throat> Bayaq dedim ki, hər birimiz axirət üçün, axirət yurdu üçün, axirət dostları üçün darıxmalıdır. Əgər biz axirət dostları üçün, xüsusən də hamımızın sevimlisi olan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm üçün darıxsaq, Allah subhanahu teala bizə o dostlarla bir yerdə olmağı nəsib edəcək. O dostlarla bir yerdə olmağı inşallah nəsib edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bir sahabə gəlir və deyir ki, ya Rasulullah, evdə oturmuşdum, ürəyim çox darıxdı, səni istədi. Və gəlib səni gördükdə rahatlıq tapdım, sakitləşdim. Mən sənin üçün çox darıxıram, səni çox sevirəm. Lakin mən fikirləşəndə ki, sən öləcəksən, mən də öləcəyəm. Sən peyğəmbərlərə xas Firdos cənnətində olacaqsan. Mən isə Allah bilir hara düşəcəyəm. Qorxuram. Qorxuram ki, bir daha səni görməyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu arxain eləmir. Havadan, öz başından heç nəyə bilməz onu. Gözləyir ki, Rəbbi ona nə deyəcək. Rəbbi də ayə nazir edir. Ayədə buyurur ki, ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allaha və onun rəsuluna itaət edən kimsələr peyğəmbərlərlə, sidq ürəkdən Allaha inananlarla, şəhidlərlə və əməli salihlərlə bir yerdə olacaqlar. Necə də gözəl dostlardır onlar. Necə də gözəl dostlardır onlar. Və kim Allahı sevirsə, Peyğəmbərini sevirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə bir yerdə olmaq istəyirsə, onun üçün darıxmalı, onunla bir yerdə olmağa can atmalıdır və arxain olmamalıdır. Heç vaxt arxain olmaq olmaz. Sələflərdən Ata Əs-Süləmi Rahiməhullahın yanına bir nəfər gəlir və deyir ki, nə qədər arxainsan, özünə. Bu qədər ibadət edirsən, alimsən, dəvət edirsən, kitab yazırsan və s. Özünə nə qədər arxayınsan, görün nə cavab verir. Deyir ki, ölüm başımın üstündə ikən, ha belə qəbirdə olduğum zaman, daha sonra Rəbbimin qarşısında sorğu suala çəkilmək üçün dayandığım zaman və nəhayət sirat körpüsünün üstündən keçdiyim an məni nələr gözlədiyini bilmirəm. Nəyə arxain ola bilərəm? Mən həmişə dua edib deyirəm ki, Allahım, dünyada qərib yerdə olduğun zaman, qəbirdə tənha qaldığım zaman və sabah sənin huzurunda dayanacağım zaman mənə rəhm et. Duaya bax, möhtəşəm bir duadır. Allahım, dünyada qərib yerdə olduğum zaman, qəbirdə tənha qaldığım zaman və sabah sənin huzurunda dayanacağım zaman mənə rəhm et. Həmçinin sələflərdən Əhməd bin Həmbəl, rahiməhullah, Mərvazi gəlib ona sual verir, eyni sualı verir. Nə qədər özünə arxayınsan, keyfin halı necədir, özünü necə hissedirsən? Cavabına bax, deyir ki, bir adam ki, bilsin ki, Rəbbin ondan, ona vacib buyurduqlarını yerinə yetirməyi tələb edir. Peyğəmbəri ondan sünnəni yerinə yetirməyi tələb edir. İki mələk ondan yaxşı işlər görüb, pis işlərdən çəkinməyi tələb edir. Şeytan ondan ona dost olmağı tələb edir. Nəfsi ondan ona uymağı tələb edir. Ölüm mələyi onun canını tələb edir. Gözləyir ki, nə vaxt canı çıxacaq və nəhayət ailəsi ondan yemək, içmək tələb edir. Bu adamın halı necə ola bilər? Bu adam necə özünə arxain ola bilər? Və əgər Rəbbinin buyruqlarını, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsini yerinə yetirmişik, yaxşı işlər görüb, pis işlərdən çəkinmişik, şeytandan uzaqlaşmışıq, nəfsimizə qalib gəlmişik, bütün bu şeyləri yerinə yetirmişik ki, özümüzə arxain olaq. Arxainlıq yalnız və yalnız cənnətdə olacaqdır. O zaman ki, Allah Taala artıq bizi bağışlayacaq. Onda arxain olacaq ki, artıq o körpüdən keçdik. Sürünə-sürünə də keçsək, bu böyük nimətdir. Allah bizi o körpüdən tez keçənlərdən etsin. Lakin sürünə-sürünə də o körpüdən keçsək, bu bizim üçün böyük bir nimət olar. Bədbəxt insandır ki, dünya malı yığmaqla məşğul olur. Dünya malı yığmaqla məşğul olur. Dəfələrlə onu sayır və bu da onu Allahı zikr etməkdən yayındırır. Allah subhanət hələ deyir ki, Əl-həqumut təkətur. Çoxluq, çoxlu mal dövlət, oğul, uşaq Allahı yad etməkdən sizi yayındırdı. Lakin əsil müminləri, əsil kişiləri Allahı yad etməkdən heç nə yayındırmır. Allah subhanətə alə deyir ki, Ricəlun, lə tulhihim ticarətun və lə zeyun an zikrilləhi və iqamis salət və itəiz zəkə. Əsil kişiləri, əsil müminləri nə ticarət malı, nə də alış-veriş Allahı yad etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Əsil kişilər namazın vaxtı çatanda, vaxtlı vaxtında namazını qılar, Zəkatın vaxtında çatanda zəkatını verər və Allahı daim yad edərlər. Daim. Və o bədbəxt insanlar ki, dünya malı yığmaqla məşğul olur. Onu yığır, yığır, dəfələrlə onu sayır. Bədbəxt heç olmasa bir anlıq düşünəydi ki, bunları xərcləmək üçün də yığacağım vaxt qədər vaxtım qalacaqmı? Yığmışam bunu 10 il. E 10 ildə lazımdır ki, bunu xərcləyəsən. Bu vaxt qalacaqmı sənə? Allah subhanətə alə deyir ki, bu kafirlərin nə mal dövləti, nə oğul uşağı səni təəccübləndirməsin. Allah bunu onlara verir ki, başları qarışsın, kafir olaraq onların canını alsın. Kafir olaraq onların canını alsın. Allahın hüzurunda əlbəttə ki, nə mal dövlət, nə vəzifə, nə tanış biliş, nə oğul uşaq, heç bir şey insana kömək etməyəcəkdir. Qiyamət günü hər kəs Allahın hüzuruna qul kimi gələcək, qul kimi. Allahın hüzurunda bu dünyada da elə hərdən insanlar qul kimi olur. Bir-birinə seçilmirlər. Buna ən gözəl misal həc ziyarətini çəkmək olar. Həc ziyarətində olanlar bunu görüb, öz gözü ilə müşahidə edib. Müzdəlifə vadisində, boş bir sahədə hər kəs iki dəsmaldan, iki ehramdan ibarət dəsmalla, o ehramla torpağın üstündə səhərə qədər qalır kimisi zikr edir, kimisi dincəlir. O həcilərin arasında milyarderlər var, milyarderlər. O adamlar ki, onlara adi günlərdə küçədə yatmağı təklif etsən, bunun müqabilində də bir diplomat pul versən, deyər ki, sənin başın xarab olub, səni pulla bastıraram, o qədər pulum var mənim, heç mənə yaraşar ki, küçədə uzanıb səhərə qədər yatım, Amma Allahın huzurunda qul olduğunu göstərir. Bu da istər istəməz olur. Yəni istəsə də insan istəməsə də ora o vəziyyətdə getməlidir ki, həcci qəbul olsun. Qiyamət günü də Allah Subhanahu taala deyir ki, istər istəməz, yəni istədiniz istəmədiniz Allahın huzuruna hamınız qul kimi anadan gəlinə lüt gələcəksiniz. Zəlil şəkildə, zəlil vəziyyətdə. Bayaq dedim ki, dünya həyatına qəlbimizi bağlamamalı və dünya həyatının çox az bir vaxtdan ibarət olduğunu düşünməliyik. Və Həsən Ülbasrinin gözəl sözünü dedim. Buna bu sözü qüvvətləndirmək üçün gözəl bir ayə var. Bu xüsusda onlarla ayələr var. Lakin ən gözəlini seçib sizə oxuyuram. Allah subhanətə alə bu ayədə Deyir ki, Qalə kəm ləbihtum fil ardı ədədə sinin. Suala baxın, Allah s.ə.v. suala necə qoyur? Allah kafirlərə yer üzündə neçə il qaldınız? Allah onların nə cavab verəcəyini bilir, lakin illə müraciət edir. Çünki illər boyu qaldılar bu, bu dünyada. Neçə il qaldınız sual verir. Cavabında isə kafirlər nə deyir? Deyirlər ki, qalu ləbisnə yəvmən əv bağda yəvmin Fəsəlil azim. Biz dünyada bir gün yaxud bir gündən də az qaldıq. Sən günləri sayan mələklərdən soruş. Biz nə qədər qalmışıq? Özlərinə elə gəlir ki, bir gün yaxud bir gündən az. Lakin dəqiq nə qədər qaldıqlarını o günləri sayan mələklər bilir. İnsana isə elə gəlir ki, o bir gün yaxud bir gündən də az qalırlar. Allah subhanət hələ də cavabında deyir ki, Qalə in ləbistum illə qalilən. Ləv ənəkum kuntum ta'ləmun. Siz orada çox az qaldınız. Çox az. Kaş bunu biləydiniz. Vaxtında bunu bilmək lazımdır. Orada sonraki peşmançılıq fayda verməyəcək. Müdrik adamlar deyərdilər, günləri aylarını, ayına, ayları ilinə, illəri və ömrünə son qoymuş adam bu dünya həyatına necə sevinə bilər? Günlər gəlir, ay olur, aylar gəlir, il olur, illər keçir, ömür başa çatır, insan ölür. Elə isə günləri ayına, ayları ilinə, illəri də ömrünə son qoymuş adam bu dünya həyatına necə sevinə bilər? Hələ gec deyil, tövbə edib Allaha qayıtmaq lazımdır. Tövbə etsək, neçə yaşımız olursa olsun, hətta 70-80 yaşında olsaq belə keçmiş günahlarımızın hamısını Allah silib aparacaqdır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İslam dinini qəbul edən kimsənin keçmiş günahları bağışlanar. Nəinki İslam dinini, Peyğəmbər s.ə.v bir ibrətamiz rəvayət danışır. Bizdən əvvəlki ümmətlərdən belə idi. Tövbə edənin keçmiş günahları bağışlanardır. Rasulullah s.ə.v bu rəvayətdə deyir ki, sizdən əvvəl yaşamış ümmətlər içərisində bir kişi var idi. Və 99 adam öldürmüş və gördüyü işdən peşman olmuşdu. Odur ki, yer üzündə olan ən savadlı adam barəsində soruşdu və ona rahibi göstərdilər. Kişi rahibin yanına gəlib ona 99 adam öldürdüyünü xəbər verdi və ondan tövbə etsəm Allah məni bağışlayarmı deyə soruşdu. Rahib xeyr dedikdə kişi onu da öldürdü və beləliklə də öldürdüyü adamların sayını yüzə çatdırdı. Sonra yer üzündə olan ən savadlı adam barədə soruşdu. Onlara bir ona bir alim adamı göstərdilər. Kişi alimin yanına gəlib ona 100 adam öldürdüyünü xəbər verdi və ondan tövbə etsəm Allah məni bağışlayarmı deyə soruşdu. Baxın, rahib olmaq, dinlər olmaq, müsəlman olmaq şərt deyil. Başa düşmək şərtdir. Alim olmaq şərtdir. O zaman sən icazə tapa bilərsən. Alim də görün bu adamı necə gözəl istiqamətləndirir. Və alim ona deyir, əlbəttə bağışlayar. Kim Allahla həmin tövbənin arasına girib buna mani ola bilər? Kim Allahla o tövbənin arasına girib buna mani ola bilər? Heç kəs. Allah onu bağışlayarsa, heç kəs onu günahlandıra bilməz. Sonra ona nəsiyyət edib buyurdu. Burasına diqqət yetirin. Get filan yerə. Orada Allaha ibadət edən adamlar var. Sən də onlarla bərabər Allaha ibadət et və bir daha yaşadığın məmləkətə, günah işlətdiyin yerə qayıtma. Bu o deməkdir ki, İslamı qəbul edəndən sonra yaxşı dostlarla oturub durmaq, onlarla dostluq etmək lazımdır ki, onlar sənə yaxşı təsir etsin. Pis dostların yanında olsan, onlara bəla gəldikdə sənə də gələcək içki məclisində olsan, lənət sənə də gələcək. Günahkarların arasında olsan, sənə də gələcək. Və s. hansı günahkarlarla bir yerdə ölsən, onlarla bərabər də həşr olunacaqsan. Çünki sən bu yerlərdə günah işlər görmüsən. Davam edir alim. Kişi çıxıb getdi və yolun yarısına çatdıqda ölüm onu yaxaladı. Baxın, Niyyəti var idi ki, getsin, onlara qoşulsun, ibadət etsin, namaz qılsın, zəkat versin, oruç tutsun, hərc etsin və s. bu ibadətləri yerinə yetirsin. Niyyəti var idi, amma heç nə edə bilmədi. Sadəcə niyyəti var idi. Yarı yolda ölüm onu haqladı. Lakin niyyətə görə də Allah subhanətə alə onu mükafatlandırdı. Özdə necə? Yeganə insandır ki, bu insan öldüyü zaman, yəni bizə məlum olan insanlardan, onun canını almaq üçün həm rəhmət mələkləri, həm əzab mələkləri gəlir. Bu vaxt onun canını almaq üçün gəlmiş rəhmət və əzab mələkləri müqayisə etməyə başladılar. Rəhmət mələkləri dedilər, bu adam tövbə edib qəlbən Allaha yönəlmişdi. Əzab mələkləri isə dedilər, o əsla yaxşı bir iş görməmişdi. Heç bir yaxşı əməli olmayıb. Bu vaxt onların yanına insan qiyafəsində olan bir mələk gəldi. Onlar bu mələyi öz aralarında hökum vermək üçün hakim təyin etdilər. O dedi, həmin o hakim mələk dedi, o iki məmləkət arasında olan məsafəni ölçün. Bu məmləkətlərdən, günah işlər gördüyü yerdən və əməli salih insanların diyarından hansı birinə yaxın olsa, qoy ona müvafiq olan mələklər də onun canını alsın. Subhanallah, Allah subhanallah bunun qədərini elə edib ki, niyyətinə görə də mükafatını versin. Niyyətin hara idisə, Allah subhanətə ilə səni ora yönəldəcəkdir. Bunun niyyəti yaxşı adamlarla dostluq etmək idi. Allah subhanətə ilə onu onlara yaxın elədi. Onlar, yəni mələklər, ölçüb gördülər ki, o əməli salih insanların diyarına daha yaxındır. Beləliklə də onun canını rəhmət mələkləri aldı. Subhanallah. Bu dəhşətli ibratamid rəvayətdir. Bunun içində nə qədər faydalar var. Və həmçinin yaşlı vaxtda tövbə etməyin gec, olma, gec, gec olmamağına da bir çox <clears throat> sələflərdən rəvayətlər var. Bunlardan yalnız birini sizə danışmaq istəyirəm. Bu da Fudeyl ibn İyadın bir kişi ilə söhbətidir. Rahiməhullah görür ki, bir kişi ona yaxınlaşır sual verir. Deyir, neçə yaşın var? Kişi 60 yaşım var deyə cavab verir. Xudeyr ona 60 ildir ki, Rəbbinə tərəf gedirsən və tezliklə onun dərgahına qovuşacaqsan, deyir. Belə dedikdə, kişi ona biz Allaha məxsusuq, Allah üçün yaşayırıq və onun hüzuruna da qayıdacaq deyə cavab verir. Kişi bunu dedikdən sonra Xudeyr ona deyir ki, sən bu sözün mənasını bilirsənmi? Deyirsən, biz Allah üçün yaşayırıq, Allahı tanıyırıq, Allahım var, Allahın hüzuruna da qayıdacaqam. Bu sözün mənasını bilirsən, deyirsən ki, Allahın quluyam, onun hüzuruna qayıdacaqam, yaxşı. Allahın qulu olduğunu və onun hüzuruna qayıdacağını bilən kimsə, Rəbbinin qarşısında dayanacağını yəqin bilməlidir. Rəbbinin qarşısında dayanacağını bilən kimsə, sorğu sual olunacağını yəqin bilməlidir. Sorğu sual olunacağını yəqin bilən kimsə isə buna cavab hazırlamalıdır. Nə cavab verəcəksən? Bir çox əməllərimiz var ki, Allah s.ə.v. sadəcə sual verəcək. Nə üçün bunu belə etdin? Başımızı aşağı salacaq ki, heç bir üzür yoxdur. Günahdır, bilə-bilə də etmişik bunu. Bilə-bilə o günah etmişik. Kişi Soruşuram lan ki, bəs indi mən nə edim? Mənə bir çıxış yolu göstər. Xudeyl rahmanullah deyir ki, ömrünün qalan hissəsini yaxşı işlərə sərf et ki, keçmiş günahlarını Allah bağışlasın. Əgər ömrünün qalan hissəsində də pis işlər görsən, keçmiş və gələcək günahlarına görə cəzalandırılacaqsan. Maraqlıdır. Yer üzündə kimə öləcəksənmi? Sual versən, qəti cavab verəcək. Bəli, öləcəyim. Qəti şəkildə. Lakin kimə yaşayacaqsanmı? deyə sual versən, tərəddüd edərək Allah bilir deyəcək. Fikir verirsiniz, yer üzündə neçə milyard adam var. Hansı birinə sual versən ki, öləcəksənmi? deyəcək, bəli. Qəti şəkildə öləcəyim. Yaşayacaqsanmı? Allah bilir. Demək, ölümün gəlməyi hər an 100 faizdir. Lakin yaşayacağın anlar sual altındadır. Allah bilir, yaşayacaqdır, ya yox. Odur ki, ağıllı mümin ölümü barədə düşünməlidir. Cavan oğlan, sağlam oğlan gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və deyir ki, ya Rasulallah, ən ağıllı mümin hansı mömindir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ölümünü fikirləşən və buna hazırlıq görən. Ölümünü fikirləşən və buna hazırlıq görən. Günlərin bir günü bir məclisdə alimlərdən birinə sual verilir. Bu alimlər o alimə sual verir, deyir ki, sən nə qədər arxayınsan? yaşayacağına nə qədər ümid edirsən? Alim deyir, vallahi elə bir ay olmayıb ki, o ay öləcəyimi düşünməyin. Həmin ayda öləcəyimi düşünməyin. İkincisinə sual verirlər. Sən nəyə ümid edirsən, nə qədər yaşayacağını ümid edirsən, nəyə arxanırsan? Deyir ki, vallahi elə bir cümə, yəni həftə olmayıb ki, bu həftə öləcəyimi düşünməyin. Nəhayət üçüncüsündən soruşanda cavabında deyir ki, canı öz əlində olmayan adam nəyə ümid edə bilər? Canı öz əlində olmayan adam nəyə ümid edə bilər? Axı bizim canımız öz əlimizdə deyil, bizim nəfəsimiz gedə bilər, yarımçıq nəfəsimiz kəsilə bilər. Nəfəs aldıqda yarımçıq nəfəsimiz kəsilib ölə bilərik. Baxın, Fatvan ibn Amr Rahiməhullahdan tələbəsi gəlib soruşur, Deyir ki, bu həyatda nə vaxta qədər yaşamağa ümid etmək olar? Cavabında deyir ki, nəfəsin gedib gələnə dək. Və tələbəsi gedir Fudeyl ibn İyadın yanına, rahiməhullahın yanına gedir, deyir ki, fatvandan soruşdum, mənə belə dedi. Fudeyl ağlamağa başlayır və ağlaya-ağlaya deyir ki, Subhanallah, bu adam nəfəs aldıqda da qorxur ki, nəfəsini axıra qədər ala bilməsin. Nəfəs aldıqda da qorxur ki, nəfəsini axıra qədər ala bilməsin. Və qardaşlar, həmişə ki, nəsiyyətini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin nəsiyyətini bir daha xatırladıram. 5 şey gələnə dək 5 şeydən istifadə edin. Qocalana dək davanlığınızdan, kasıblayana dək var dövlətinizdən, xəstələnənə dək sağlamlığınızdan, məşğul olana dək boş vaxtlarınızdan və nəhayət ölənə dək həyatınızdan. İnsan hər gün evdən çıxır, hamımız evimizdən çıxıb gəlmişik qardaş gülə iftar məclisinə. Evə qayıda biləcəkmi? Allah bilir. Sələflərdən biri gəlir dostunun qapısını döyür. Ev əhli qapını açır, deyir ki, filan kəs evdədirmi? Evdə, ev əhli deyir ki, xeyr, yoxdur. Deyir, o nə zaman qayıdacaq? Bu vaxt balaca bir qız uşağı dəsə-dəsə gəlir, fitrəti üzrə, subhanallah, cavaba bax, uşaq gör nə deyir? Deyir ki, canı başqasının əlində olan kimsə nə zaman evinə qayıdacağını haradan bilər? Əgər bunun canı başqasının əlindədirsə, kim zəmanət verə bilər ki, o evinə qayıdacaq? Neçə yəkə insanlar olub evindən çıxıb evinə dönməyin. Hətta elələr də olub ki, evindən çıxanda halallıq alıb, ailəsinə borclarını ödəməyi nəsiyyət tövsiyə edib və sonra evə qayıtmayıb. Həmin gün Allah subhanətə alə onun canını alıb. Odur ki, biz daim ölümü xatırlamalıyıq və daim Allaha dua etməliyik ki, Allah subhanətə alə bizi ölümün bihuşluğundan, səkratul mov deyir, ondan bizi qorusun. Ölümü biz yüngül keçirək. Əziyyət verməsin bizə o ölüm yüngül keçirək. Müsəlman kimi bizi yaşadıb, müsəlman kimi canımızı alsın, müsəlmanlara qovuşdurub, müsəlmanlarla bərabər cənnətə salsın. Və dua etdikdə də gərək qəlbin qafil olmasın, xəbərsiz olmasın. Dilin dua edib qəlbin başqa yerdə olmasın. Qəlbən Allaha dua etməlisən. Qəlbən dua etmək üçün gərək elə hissədəsən ki, sən ehtiyac içindəsən. Onu hiss etməsən qəlbən də dua, dua etməyəcəksən. İnsana bəla gəldikdə ancaq qəlbdən dua edir. Çox nadir hallarda insanlar xoş günündə də ürəkdən dua edir, Allah onlara istədiyini verir. Sələflər deyərdilər ki, istəyirsən ki, sənin duan qəbul olsun, ürəkdən Allaha dua edəsən, dua edəndə elə fikirləş ki, dənizin ortasındasan, bir ağac parçasının üstündə. Ətrafında da nə bir gəmi, nə bir təyyarə, nə başqa bir minik vasitəsi var. Orada sən necə dua edərsən, Allah səni xilas eləsin. O halda Allaha dua elə. Gör, necə ürəkdən Allaha dua edəcəksən. O adamlar ki, firavanlıqda Allaha yad edir, çətinliyə düşəndə də Allah subhanətə alə onları hamıdan tez yad edir. Heç bir kömək Allahın köməyindən tez ona çata bilməz. Birinci köməyi Allah subhanətə alə edir. Yerdə qalan köməklər sadəcə olaraq vasitədir, səbəbdir. Ən gözəl misalı sizə seçirəm. Yunus aleyhissalamın misalını Allah subhanətə alə onu görün necə xilas edir. Gəmidə ikən gəmi əhli püş çatır və püş ona düşür. Onu dənizə atmaq, atmaq qərarına gəlirlər. Dənizə atan kimi balıq onu udur. Balina, böyük bir balıq onu udur və balığın qarnında, qaranlıqlar içərisində əllərini açır Allaha yalvarır ki, Allah onu xilas etsin. Allah onu xilas edir, sahilə çıxarır. Sonra görün nə deyir? Bu bir xəbərdarlıqdır. Hər bir ibrət alan adam üçün bir ibrətdir. Deyir ki, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَحُونَ Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, vaxtı ilə Allaha yad etməsəydi, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. Xoş günündə Allaha yad edərdi, çətin günündə də Allah subhanət hələ onu yad etdi. Lakin o zalimlar, o kafirlər, o müşriklər ki, ancaq dar gündə, çətin günündə Allaha yad edir. Allah onları yad etmir. Zalim Firon dənizdə batarkən əllərini açıb yalvarır. Deyir ki, mən indi iman gətirdim. Bənu İsrailin iman gətirdiyi ilaha, Allaha iman gətirdim. Allah subhanət hələ cavabında ona deyir ki, əl əni və qəd Hata isə qavlu və kunta minəl mufsidin. Fəliyəvmə nunəzzikə bi bədənikə litəkunə limən xalfəkə əyə. İndi mi? İndi imə gətirirsən? Sən ki, əvvəllər qasilik etmiş və fəsad törədənlərdən olmuşdun. Bugün sənin bədənini xilaf edəcək. Sahilə çıxaracaq ki, səndən sonra gələnlərə ibrət olsun. Səndən sonra gələnlərə ibrət olsun. Görürsünüz, Allah subhanətə alə onu yad etməyənləri çəkinliyə düşəndə yad etmir. Ondan üz döndərənləri Allah onlardan üz döndərir. Allah subhanətə alə nə deyir? Deyir ki, Fəzquruni əzqurkum. Məni yad edin ki, mən nəsi yad edim. Bunun əksini isə Nəsiyəhum Nəsullahə fənəsiyəhum. Onlar Allahı e, unutdular, Allah da onları unutdu. Nəsullahə fənəsiyəhum. Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Salman Farisi radiyallahu anh deyir ki, o adam ki, xoş günündə Allaha yad edir, tez-tez yad edir, əlini açıb Allahdan nə isə istəyir, çətin günündə də Allah ona kömək edir. Nəinki Allah ona kömək edir, onun səsini eşidən mələklər öz aralarında bir-birlərinə deyirlər ki, bu səs bizə tanış gəlir. Bu tez-tez Allaha çağırardır. Gəlin onunla bərabər Allahdan onun üçün şəfayət diləyək, Allah ona istədiyini versin. Amma o adam ki, ancaq çətinliyə düşəndə Allahı yad edir. Mələklər deyirlər ki, bu səs bizə tanış gəlmir, bu yad bir səsdir. Gəlin bunun üçün Allahdan kömək diləməyək. Görürsünüz, Allaha yad edən insanları Allah da onun mələkləri də yad edir. Biz indi bu məclisdə oturmuşuq, Allaha yad edirik. Allah da bizi mələklər yanında yad edir. Bizim məclisimiz çox balaca məclisdir. Allahın yanında olan məclis isə genişliyi yerlər və göylər qədər olan bir məclisdir. Orada olan mələklərin sayı hesabı yoxdur. Yəni, sayı hesabı bizə bəlli deyil. Onların hamısı bizi tanıyır. Allah bizi onlara tanıtdırır. Və məclisdə nə qədər Allaha çox yad etsək, O qədər də Allah subhanət hələ bizə verir. Və sonda bir ayəni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bu çox gözəl bir ayədir. Allah subhanət hələ bu ayədə deyir ki, əzab sizə gəlməmişdən öncə Rəbbinizə üst tutun və ona itaət edin. Biz gözləməməliyik ki, bizə bir bəla gəlsin, ondan sonra ibadət edək, tövbə edək və s. İbadətlər, yaxşı əməllər edək. Əzab gəlməmişdən qabaq bunu etmək lazımdır. Əzab gəldikdən sonra isə sizə heç bir kömək olmayacaq. Heç kəs kömək edə bilməyəcək. Vallahi kömək edə bilməyəcək. Kömək etsəydi, ən yaxşı insanlara Uhud döyüşündə kömək edərdi. Allah subhanətə alə onlara Peyğəmbər s.ə.və müxalif olduqlarına görə bəla göndərdi, cəzalandırdı. Orada onlara heç kəs kömək edə bilmədi. Kömək olsaydı onlara kömək olardı. Əzab sizə fərqinə varmadığınız bir halda qəflətən gəlməmiş Rəbbinizdən sizə indirilən ən gözəl sözə Qur'ana tabi olun. Sonra kimsə deməsin ki, Allaha qarşı etdiyim ehtinasızlıqlara görə vay mənim halıma həqiqətən mən dinə və dində olanlara istehza edənlərdən idim. O bədbəxtlər ki, dinə və dində olanlara istehza edir, qiyamət günü peşman olacaqlar, peşman. Yaxud deməsin ki, əgər Allah məni doğru yola yönətsəydi, mən mütləq müttəqilərdən olardım. Bunun sözünə bax, möminlərin sözünə bax. Möminlər daim deyərlər ki, əgər Allah bizi doğru yola yönətməsəydi, biz o yola gəlir bilməzdik. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ Allah. Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, doğru yola yönətməsəydi, biz o yola gələ bilməzdik. Bunların sözünə bax. Əgər Allah məni doğru yola yönətsəydi, mən mütləq müttəqilərdən olardım. Sən Allaha tərəf can atırsan ki, Allaha tərəf gedirsən ki, Allah təala da səni doğru yola etsin. Kimin niyyəti haradırsa, Allah Subhanahu taala da ona istədiyini verir. Kimin niyyəti nədirsə, hansı yolu tutub getmək istəyirsə, Allah onu o yola yönəldir. Sonra isə ona cəhənnəm əhlinin edir. Həm də əzabı gördüyü zaman deməsin ki, kəşf bir də dünyaya qayıdaydım və yaxşı iş görənlərdən olardım. Dünyaya qayıtmaq artıq mümkün olmayacaq. Elə bir insan hələ dünyaya gəlməyib ki, sonradan Allah subhanətə alə onu öldürdükdən sonra yenidən dünyaya qaytarsın. Və o adam eləmədiyi yaxşı işləri görsün. Və Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanətə alə bizi daim onu zikr edənlərdən, onu yad edənlərdən etsin və daim ölümü xatırlayanlar, xatırlayanlardan etsin. Həmçinin bu dünyaya qəlbini bağlamayıb, yalnız ahirət üçün yaşayanlardan etsin. Subhanək Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahe illən əstəğfiruka və etûbu ileyk.